Antroji karalių knyga, 24 skyrius. Jo dienomis atėjo Babilono karalius Nebukadnecaras. Jehojakimas buvo jo tarnu trejus metus, o po to sukilo prieš jį. Tuomet viešpats siuntė chaldėjų, sirų, moabitų bei amonitų burius prieš judą, kad jį sunaikintų, kaip jis buvo paskelbęs per savo tarnus pranašus. Viešpaties įsakymu tai atsitiko judui, kad jis būtų pašalintas iš jo akivaizdos dėl Manaso nuodėmių, Taip pat viešpats net leido nekaltai pralieto kraujo, kuriuo šis pripildė Jeruzalę. Visi kiti Jehojakimo darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jehojakimas užmygo prie savo tėvų ir jo sūnus Jehojachinas karaliavo vietoj jo. Egipto karalius daugiau nebeišėjo iš savo šalies, nes Babilono karalius užėmė tai, kas priklausė Egipto karaliui nuo Egipto upės iki Eufrato upės. Pradėdamas karaliauti, Jehojachinas buvo 18 metų ir karaliavo Jeruzalėje 3 mėnesius. Jo motina buvo Nehušta, Elnatano duktė iš Jeruzalės. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip ir jo tėvas. Tuo laiku Babilono karaliaus nebukadnecaro tarnai užpuolė ir apgulė Jeruzalę. Ir Babilono karalius nebukadnecaras atėjo prieš miestą, kai jo tarnai buvo apgulę jį. Tada Judo karalius Jehojachinas, jo motina, tarnai kunigaikščiai ir valdininkai pasidavė Babilono karaliui. Ir Babilono karalius suėmė jį aštuntaisiais savo valdymo metais. Jis išgabeno visus viešpaties namų ir karaliaus namų turtus ir sukapojo visus auksinius daiktus, kuriuos Izraelio karalius Saliamonas buvo padaręs viešpaties šventykloje, kaip viešpats buvo sakęs. Jis išvedė į nelaisvę visą Jeruzalę, visus kunigaikščius ir visus narsius karius, iš viso 10 tūkstančių belaisvių, taip pat visus amatininkus bei kalvius. Neliko nieko išskyrus vargingiausius krašto žmonės. Jehojachina, karaliaus motina, jo žmonas, jo valdininkus ir krašto galinguosius jis išvedė iš Jeruzalės į nelaisvę Babilone. Visus karius, viso 7 tūkstančius, taip pat amatininkus ir kalvius, iš viso tūkstantį ir visus vyrus, tinkančius kariuomeniai, Babilono karalius išsivedė belaisviais į Babiloną. Judo karaliumi jis paskyrė Jehojachino dėdę Mataniją ir jo vardą pakeitė Zedekijų. Zedekijas buvo 21 metų, kai tapo karaliumi. Jis karaliavo Jeruzalėje 11 metų. Jo motina buvo Hamutalė, Jeremijo duktė iš Libnos. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip ir Jehojekimas. Dėl viešpaties rūstybės taip atsitiko Jeruzaliai ir Judui kad galiausiai jis pašalino juos iš savo akių. Ir Zedekijas sukilo prieš Babilono karalių.